Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Abdullah ibn Amr ibn Haram Əl-Ənsaridir radiyallahu anh. Cabirin atası. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh Əqabə gecəsində Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə beyyət etmiş, İslamı qəbul edib, Bədir və Uhud döyüşlərində iştirak etmiş və sonuncusunda şəhid olmuşdur. Bu sahabə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi olduqca çox istəyir, gücü yetdiyi qədər onun qeydinə qalardı. Rəvat edilir ki, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh demişdir, bir gün atam mənə şorba hazırlayıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə aparmağı buyurdu. Mən yeməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gətirdikdə o soruşdu, nə gətirmirsən ey Cabir? Ət yeməyidirmi? Mən, yox, ya Rasulullah dedim. Sonra atamın yanına qayıtdım və atam soruşdu. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi gördünmü? Dedim, bəli, gördüm. Atam soruşdu, sənə bir söz dedimi? Dedim, bəli. Dedi, nə gətirmisən, ey Cabir? Ət yeməkdirmi? Atam, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin könlündən ət yeməyə keçir, dedi və mənə kök bir qot kəsməyi buyurdu. Sonra atam mənə o əhddən qızardıb Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə aparmağı tapşırdı. Mən yeməyi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə gətirdikdə o soruşdu, nə gətirmirsən ey Cabir? Mən gətirdiyimi ona xəbər verdikdə o dedi, Allah ənsarı xeyirlə mükafatlandırsın. Ələl xüsus da Abdullah ibn Amr ibn Haramı və Səad ibn Ubadənin. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin duası qəbul oldu və Uca Allah bu sahabəyə böyük mükafatlar bəxş etdi. Bu mükafatlardan bizə məlum olan üçünü sizə deyəcəyəm. Birincisi, bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə bir hədisi var. İnsanların malını qaytarmaq niyyəti ilə borc götürən kimsənin borcunu onun əvəzinə Allah qaytarar. Yəni, onu qaytarmağa kömək edər. İndi gəlin, baxaq görək, Allah subhanahu və tealə bu sahabənin vəfatından sonra onun borcunu necə qaytarır? Ravayət edilir ki, Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh demişdir, atam şəhid olduqda onun çoxlu borcu qalmışdı. Odur ki, Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedim, Ya Rasulullah, atamın çoxlu borcları qalıb. Bizim də xurma ağaclarından başqa bir malımız yoxdur ki, bu borcları qaytaraq. Ağacların verdiyi bar da bu borcları ödəmir. Ya Rasulullah, xaiş edirəm, gedək, borc yiyələri ilə danış, bizə möhlət versinlər. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm gedib borc yiyələri ilə bir-bir danışdı. Lakin onlar buna razı olmadılar. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm mənə dedi, Get xurmaları ayır, əcvanı bir qırağa, İzq ibn Zeydi də bir qırağa yığ. İşini qurtardıqdan sonra mənə xəbər göndər. Mən xurmaları ayırdıqdan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə xəbər göndərdim. Nəhayət, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gəlib xurma topalarının ortasında oturdu və dua etdi. Sonra belə buyurdu, xurmaları çək, borc yiyələrinə qaytar. Mən borclarımızın hamısını ödədim, hətta özümüzə də xurma qaldı. Sanki heç azalmamışdı. Bu sahabənin ikinci mükafatı, mələklərin öz qanadlarını onun üstünə sərməsidir. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh demişdir. Atam şəhid olduqda mən onun üzündəki örtüyü götürüb ağlamağa başladım. Sahabələr mənə örtüyü onun üzündən götürməyə qoymurdular. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə bunu mənə qadağan etmədi. Bibim Fatimə də ağlayırdı. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi, sən ağlasan da ağlamasan da bu heç nəyi dəyişən deyil. Siz onu döyüş meydanından götürüb aparana dək, mələklər öz qanadları ilə onun üstünə kölgə salmışdılar. Uca Allahın bu sahabəyə mükafat olaraq daha nə bəxş etdiyi barədə isə indi danışacağım möhtəşəm hədisdə xəbər verilir. Rəvayət edilir ki, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh demişdir. Bir gün mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə rast gəldim. Və o məndən niyə bir kefsəni icra bir deyə soruşdu. Dedim, ya Rasulullah, atam Uhud döyüşündə şəhid olmuş. Ailəmizin təminatı və atamın borclarını ödəmək məni möhtəmə düşmüşdür. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Allahın sənin atana bəxş etdiyi nemətlər barədə sənə müjdə verinmi? Dedim, söylə ya Rasulullah. O buyurdu, indiyədək Allah danışdığı hər kəslə yalnız pərdə arxasından danışmışdır. Sənin atanı isə Allah diriltdikdən sonra özü ilə atan arasında heç bir pərdə olmadan bilavasitə danışıb ona belə buyurdu. Ey qulum, məndən istə, sənə istədiyini verim. Atan, ey Rəbbim, məni yenidən həyata qaytar, sənin yolunda vuruşub bir daha şəhid olum, dedi. Allah isə ona belə cavab verdi. Mən hər kəsin öldükdən sonra dirilib dünyaya qayıtmayacağını artıq əzəldən müəyyən etmişəm. Onda atan dedi, Ey Rəbbim, elə isə mənim arxamca gələn mömin qardaşlarıma bizə bəxş etdiyi nemətlər barədə xəbər ver. Onda uca Allah bu ayələri nazil etdi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah yolunda öldürülənlərə əsla ölü sanma. Əksinə, onlar diridirlər. Onlara özlərinin Rəbbi yanında ruzu verilir. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi neymətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə sevinirlər. Onlar Allahın neymətinə, lütfkarlığına həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. Qardaşlar, diqqət etdinizmi? Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu cənnətdən heç nə istəmir. Yenidən dünyaya qayıtmağı və şəhidliyin şirinliyini bir daha dadmaq istəyir. Radiyallahu anhu.